لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك I šeha Albani, rahimahullahu ta'ala, ostavio za sebe mnoga dijela. Ostavio za sebe mnoga dijela, kažu oko 300, 300 napisanih dijela ili njegovih, lično njegovih, ili dakle hadijskih dijela koje, koje dakle on ocijenio. Preko 300, preko 300 dijela. U oporuci je stojalo, u šehovoj oporuci je stojalo, dakle, sljedeći, ako imate strpljenja da saslušate. Dakle, šeh Albani Rahimahullahu tala u svojoj oporuci je ostavio sljedeći. Pa je napisao, oporučujem ženi, djeci i svim prijateljima, kada do njih dopre vijest o mojoj smrti, neka zatraže za mene oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala, neka ne nariču za mnom i neka glasno ne plaču. Drugo, neka požure sa mojim ukopom i neka ne javljaju rodbini i prijateljima za moju dženazu. Osim onoliko koliko je neophodno da se opremim moja dženaza. Da moja dženaza ne čeka dok oni dođu. Ako mogu doći dok se ja budem opremao, obavijestite ih. Neka me ogasuli, spomenuo ime, Izet, Hidr, Ebu Abdillah, moj komšija, iskreni prijatelji, neka sebi odebere koga hoće da mu pomogne u tome. Ukopajte me u najbliže mezarije tako ćete izbjeći da me stavljate u auto i da autima idete do mezarja. Neka to bude staro mezarje koje neće biti premještano. Oni koji su u ovom mjestu neka ne javljaju mojoj djeci koja su u drugim zemljama prije moga ukopa kako ne bi zbog osjećaja kako ne bi jeli zbog njihovih osjećaja odgađali dženazu, čekali da dođu oni. Molim Allaha subhanahu wa ta'la da ga sretnem i on mi oprosti prijašnji i posljednji grija. Zatim je rekao svoju biblioteku, sa svim njenim knjigama poklanjam biblioteci Islamskog univerziteta u Medini, jer ja nosim lijepa sjećanja iz Medine, koja su vezana za pozivanje u Kur'an i sunnet Allahovog poslanika alihi salatu wasalam na način kako su to radili ispravni prethodnici dok sam još bio profesor na tom univerzitetu. Molim Allaha da se njome koristi oni koji budu u nju navraćali kao što je i meni bila od koristi i da mi od koristi budu njihove iskrene dove. To je ono što je oporučio šeha Albani u svojoj ili oporuci. I preselio je u petak 22. džumadel ula 1420. godine po Hidžri, što odgovara 2. oktobru 1999. godine. I ukopan je dakle isti dan, isti dan nakon jacije namaza. Nakon jacije namaza. Požurili su, jeli, sa sprovedbom, sprovedbom njegove oporuke. To je dakle bilo kratko od Šeha Albanija. Knjige su napisane o njegovom životopisu. Ali ako Bog da dovoljno je. E, dakle, večeras je zadnje predavanje, sutra nema predavanja. Preko sutra, u nedjelju će ako Bog da biti predavanje. Subhanakallahu, alhamdulillah, shalallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahu, alhamdulillah, shalallahu alaihi wa sallam. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك